Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo muslimani, doista vam je uzvišeni Allah propisao da na kraju ovog mjeseca, prije Bajram namaza, izdvojite sadakatul fitr. Stoga ćemo u ovom predavanju govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti izdvajanju i udjeljivanju, mjestu i propisima vezanim za sadekatul fitr. Što se tiče propisa, sadekatul fitr je obaveza koju je propisao Allahov poslanik alihi salatu wasalam i nju moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam naredi ili učini obaveznim, ima isti status kao i ono što uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim. Kaže uzvišeni Allah, Men yuta'ir rasule faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Onaj ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava i Allahu, a onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا Onoga ko se suprostavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahennem, a užasno je on boravište. Sadakatul fitr je obaveza svakom muslimanu i maloljetnom i punoljetnom i muškarcu i ženi i slobodnom i robu. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam naredio je sadakatul fitr u Ramazanu četiri pregršti datula ili ječma za svakog roba i slobodnog muškarca i ženu maloljetnog i punoljetnog muslimana. Sadekatul fitr nije obavezno izdvajati za plod u majčinoj utrobi, ali ako se izdvoji dobrovoljno, u tome nema smetnje. Vođa pravovjernih Osman radijallahu an imao je običaj izdvajati sadekatul fitr i za dijete u majčinoj utrobi. Musliman je obavezan izdvojiti sadekatul fitr za sebe ali i za one koje je obavezan izdržavati, supruga i bližnji, ako oni nisu u stanju da izdvajaju sami za sebe, ali ako su u stanju, onda je preče da sami za sebe izdvoje, jer su i oni time obavezani u osnovi. Osoba koja nema imetka nije obavezna izdvojiti sadekatul fitr, ali osoba koja posjeduje imetak koji prelazi preko onoga što joj je potrebno za troškove u danu i noći Bajrama obavezna je izdvojiti sadekatul fitr. Međutim, ako ne posjeduje dovoljno sredstava, onda će izdvojiti barem četiri pregršti namirnica zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro, a oni koji budu sačuvani gramzljivosti bit će ti koji će doista uspjeti. Također zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ako vam nešto naredim, uradite to koliko ste u stanju. Što se tiče mudrosti propisivanja sadekatul fitra, više je nego očita – jer je sadekatul fitr dobročinstvo prema siromasima, koje im olakšava da zajedno sa imućnima podijele sreću i veselje u danima bajrama, bez potrebe da traže od drugih. Udjeljivanjem sadekatul fitra do izražaja dolazi svojstvo plemenitosti i jednakosti, čišćenje postača od manjkavosti, grijeha i ružnih postupaka koje je uradio tokom posta. Sadekatul fitrom također se javno ispoljava zahvala Allahu na blagodati kojom je počastio one koji su ispostili, u namazu proveli i raznim dobrim dijelima ispunili mjesec Ramazan. Od Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam naredio je sadekatul fitr kao čišćenje za postača od ružnih postupaka i grijeha, i kao hrana za siromahe. Onaj ko sada katol fitr izdvoji prije bajram namaza, bit će mu primljen, a onaj koga izdvoji nakon bajram namaza, brojaće se kao obična sadaka. Što se tiče vrste namirnica koju je obaveza izdvojiti, kao sadekatul fitr misli se na namirnice koje u ishrani koriste uglavnom ljudi, poput pšenice, riže, datula i sličnog. Bilježe Buharija i Muslim od Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam naredio je u svrhu sadakatul fitra u Ramazanu da se izdvoji četiri pregršti datula ili ječma. Otuda što je ječam u to vrijeme bio osnovna hrana, kao što kaže Ebu Said al-Hudri radijallahu an, za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, na dan Bajrama izdvajali smo četiri pregršti hrane, a hrana nam je bila ječam, suhe grožđice, suha pavlaka i datule. Sada Sadekatul fitr nije dozvoljeno izdvajati u hrani za stoku, jer je Allahov poslanik alihi salatu veselam propisao sada sadekatul fitr kao hranu za siromahe, a ne za stoku. Također je neispravno da se izdvaja u odjeći, prekrivačima, posuđu, namještaju i svemu drugom mimo hrane, jer je Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio da se izdvoji u prehrambenim namirnicama, stoga nije dozvoljeno da se izdvaja suprotno onome što je odredio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Također, neispravno je izdvajati i novac u vrijednosti hrane, zato što je to suprotno naredbi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jer dostojno se prenosi od njega, alihi salatu wasalam, da je rekao, ko uradi dijelo koje nije u saglasnosti sa našom vjerom, ono će mu biti odbijeno, odbačeno, a u drugoj predaji stoji, ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje, to će mu biti odbijeno, odbačeno. Sadekatul fitr nije dozvoljno izdvajati u novcu i zato što je to suprotno postupku ashaba radijallahu anhum, koji su izdvajali četiri pregršti hrane, a Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao je oporučujem vam moj sunnet, praksu i sunnet praksu ispravnih upućenih halifa nakon mene. Također, i zbog toga što je sadekatul fitr ibadet za koji je tačno određeno kojom se vrstom namirnica postiže – Stoga je neispravno izdvajati sadekatul fitr u drugoj vrsti namirnica, isto kao što je neispravno izdvajati sadekatul fitr mimo tačno određenog vremena. Allahu poslanik alihi salatu wasalam odredio je da se u svrhu sadekatul fitra izdvaja nekoliko vrsta namirnica, čija se vrijednost većinom razlikuje što upućuje na to da se izdvajanje u vrijednosti uzima u obzir odredio bi četiri pregršti određenih namirnica i dozvolio izdvajanje i drugih namirnica u istoj vrijednosti. Također, izdvajanje u novcu suprostavlja se činjenici da je Ramazanski Bajram javni blagdan, tako da kada bi se Sadekatul Fitr davao u novcu, to bi više nalikovalo na tajno udjeljivanje, a kada se daju četiri pregršti namirnica, tada se smatra javnim činom, vidljivim i poznatim i malom i velikom među muslimanima. Također, izdvajanje u novcu suprostavlja se činjenici da je Ramazanski bajram javni blagdan, tako da kada bi se sadekatul fitr davao u novcu, to bi više nalikovalo na tajno udjeljivanje, a kada se daju četiri pregršti namirnica, tada se smatra javnim činom, vidljivim i poznatim i malom i velikom među muslimanima. Na ovaj način svi zajedno posmatraju vaganje i podjelu hrane po ulicama, upoznavajući jedni druge sa tim propisom za razliku od davanja sadekatul fitra u novcu za koje bi znali samo onaj koji udjeljuje i onaj koji uzima. Što se tiče količine, obavezno je izdvojiti četiri pregršti po mjeri Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, čija težina iznosi 2 kg i 40 g kvalitetne pšenice, stoga onaj ko želi da zna tačnu zapreminu četiri pregršti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, neka izvaga 2 kg i 40 g dobre pšenice i stavi u posudu koju će ta kilaža napuniti do vrha i neka onda sa tom posudom mjeri šta hoće. Što se tiče vremena, sadekatul fitr postaje obavezan nakon zalaska sunca u noći u oči Bajrama. Stoga, onome ko dočeka taj trenutak postaje obavezno izdvajanje sadekatul fitra, a onome ko ne dočeka nije obavezno. Dakle, ako bi čovjek umro čak i nekoliko minuta prije zalaska sunca zadnjeg dana Ramazana, ne bi bilo obavezno za njega izdvojiti sadekatul fitr, a ako bi umro nekoliko minuta nakon zalaska sunca, u tom slučaju bilo bi obavezno izdvojiti njegov sadekatul fitr. Ako bi se dijete rodilo nekoliko minuta nakon zalaska sunca, ne bi bilo obavezno izdvojiti za njega sadekatul fitr, nego samo pohvalno, kao što smo spomenuli. Ali ako bi se rodilo nekoliko minuta prije zalaska, bilo bi obavezno izdvojiti za njega. Zalazak sunca u noći u oči Bajrama je vrijeme kada sadekatul fitr postaje obaveznim, jer se time prekida ramazanski post i zato je nazvan sadekatul fitr od riječi el fitr jesti, mrsiti se, tako da je ovaj propis sa time i povezan. Što se tiče vremena izdvajanja i podjele, postoje dva vremena, pohvalno i dozvoljeno vrijeme. Pohvalno vrijeme je na bajramsko jutro, ali prije obavljanja bajram namaza, radi predaje koja se navodi kod Buharije u Sahihu od Ebu Seida al-Hudrija radijallahu ta'alan, da je rekao Za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam na dan Bajrama izdvajali smo četiri pregršti hrani. Također radi predaje Ibn Omera radijallahu anhuma u kojoj stoji da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio da se sadakatul fitr podijeli prije odlaska ljudi na Bajram namaz. I ovaj hadis su zabilježimo muslim i mnogi drugi. Oto da je bolje malo odgoditi klanjanje Bajram namaza kako bi ljudi imali više vremena za podjelu sadekatul fitra i dozvoljeno vrijeme jeste dan ili dva dana prije Bajrama. Bilježi Buharija od Nafije da je rekao Ibn Omer je izdvajao sadekatul fitr za malog i velikog, čak je izdvajao i za moju djecu, davao ga je onima koji su željeli da ga prime, a bilo bi im uručivano dan ili dva dana prije prekida posta. Nije dozvoljeno odgađati davanje sadekatul fitra nakon Bajram namaza. U slučaju da čovjek neopravdano odgodi davanje sadekatul fitra, mu ne bi bilo primljeno zato što je taj postupak suprotan naredbi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Prethodio je hadis ibn Abbas radijallahu anhuma da će onome koji udijeli prije namaza biti primljeno kao sadekatul fitr, a onom koji udijeli nakon namaza to će biti obična sadaka. Međutim, ako bi odgodio sa opravdanim razlogom, onda nema smetnje. I to se tretira kao kada bi bio na putovanju bez ičega što može izdvojiti u svrhu sadekatul fitra ili ako ga izdvoji nema kome udijeliti ili ga obavijest o nastupu bajrama iznenadi tako da nije u mogućnosti udijeliti prije bajram namaza ili angažira neku osobu da ona za njega udjeli pa ta osoba zaboravi i sl. Dakle, u navedenim slučajevima nema smetnje da se sadeka tolifitr podijeli nakon bajrama jer postoji opravdanje za odgodu podijeli. Obaveza je da sadeka tolifitr stigne do onoga koga zaslužuje prije bajram namaza. Ako čovjek naumi da sadekatul fitr dadne nekoj osobi pa ne bude u mogućnosti da je pronađe, u tom slučaju da će drugoj osobi koja ga zaslužuje i neće odgađati podjelu preko propisanog vremena. Što se tiče mjesta, podijelit će ga siromasima koji žive u njegovom mjestu boravka, u vremenu kada je on obavezan udjeliti sadekatul fitr, svejedno boravio on tu privremeno ili stalno, a dozvoljeno je također poslati sadekatul fitr u druga mjesta u kojima žive muslimani, pogotovo ako su to časna mjesta poput Mekke i Medine ili su siromasi koji u tim mjestima žive potrebniji, Ako živi u mjestu u kojem nema osoba kojima je potrebno dati sadekatul fitr ili ih on ne zna, zadužit će nekoga da podijeli za njega u mjestu gdje ima potrebnih. Što se tiče onih kojima se daje sadekatul fitr, siromasi i oni koji imaju velike dugove, koje nisu u stanju izmiriti, bit će im udjeljeno shodno njihovoj potrebi. Dozvoljeno je podijeliti sadekatul fitr na više osoba, a dozvoljeno je i više sadekatul fitra dati jednoj osobi zato što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam odredio količinu koja se daje, ali nije odredio broj osoba kojima se daje. Dakle, ako bi skupina ljudi sakupila svoj sadekatul fitr u jednu posudu, nakon što su prethodno izmjerili iz nje, neodređeno udjeljivali, to bi im bilo dovoljno i ispravno, međutim dužni su obavijestiti siromaha koji uzima da ne znaju količinu koju mu udjeljuju, kako ga to ne bi obmanulo, pa da i on podijeli istu količinu, a da nije svjestan da li je ispunjena obavezna količina ili ne jer siromahu je dozvoljeno kada primi sadekatul fitr da ga podijeli za sebe ili nekoga od svoje porodice, ali kada izmjeri dobivenu količinu ili ako ga davalac obavijesti da je tačno izvagano. Allahu, gospodaru naš, nadahni nas da ti izvršavamo pokornosti dobra dijela onako kako si ti zadovoljan. Očisti naše duše, riječi i dijela, udalji nas od neispravnog vjerovanja, riječi i dijela, doista si ti, gospodaru naš, mnogo plemenit, sva hvala pripada samo tebi, neka je tvoj salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.